ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Gaurko apetik saioan, pitu arruti ondarri bitarra ezagutuko dugu. Hogeita mar urte daramatza matza, antigualeko gauzen salerosketan. Ondarribian denda bat du eta hor saltzen ditu beste toki batzuetan erosten dituen antigualeko gauzak. Brokante hitza ezagutzen ez duenarentzat azaldu orokorrean zertan dutzen zure lanak. Brokante hitza normalia frantsesa da. Ez dut uste Espainian e, existitzen denik. E, eta brokante da normalmente txamarilero, o, bai, txamarilero, trapero, horrela jendia, e, a ber, leku guzitan sartzen dena gauzarrak aurkitzeko, eta Eta gero egiten du, pues hori, e, erosi, o kitu, eta saldu. Eta zein esaltzen dio, pues dekoradoriei, e, eh, antikoriei, denetik anatze dute normalian. esango genuke dela un antikuario de, de segunda categoría o de, o de tercer nivel eta bakarrik ez dira antigua ba, gertatzen da e, e, sotoetan eta ganbaretan eta horrela izaten direla antzinako gauzak normalia Mino baita ere izaten dira pues, elektro, elektrodomestikoa pues, kotxe zarrak, mo, e, moto zarrak e, tresnak eta denek, inibiltzen dira eta e, hori, da, hori da brokante hori da Bueno, zuko ondarri bian e, daukazu tallerra, hemen Santiago Kalean. Zergatik la ideal izena? Pues la ideal izena arraro xamarra da. Hasi ginean ondela goita mar urte, e, irunen hasi ginen. Eta izena jarri genuen rastuio altxoko. Ino, karo, e, eh, izen euskalduna eta ez dakit oso eh, tipikoa zen, ez? Eta ondari dator ginen, esan gendu, ba, jarri berdu izen bat e, pizkat arraroagoa. Eta garai hartan bota zuten, kasualidadea, pelikula bat, Orson Welles'en pelikula bat, zenarre e, maztia beti azerre zeudenak, eta, bueno, zenarra e, negoziokin eta horrela, pues, gaizki zebilen, eta hor duen etxe bat inbizizien, etxe handi batian, eta horrela, eta dena saldu nahi zuen. Dena saldu nahi zuen, pues, zorra patzeko. Mino ez zuen estatu zabaldu nahi. Eta nahi zuen etxea, eta nahi zuen mobilak, eta nahi zuen dena. Eta momentu batian, zenarra e, zegoenean, oza, Andria zegoenean, zenarra egin zuen guztia saldu, eta ikusten zen kamioi bat, jartzen zura muebles la ideal, segurazki mexikarrak horrela izango ziren, estatu zen, mexikarrak horrela izango ziren, muebleak arratzen. Eta muebleak zituzten, kamiona juten zen, eta ikusten zen muebles la ideal, eta raroa zen. Raroa zen, pelikula amerikarra zelako. Eta <laughs> orto patzen die bueltakoan Andriakien. Eta Andriak kamioi ikusten duen esaten du, jo, zen honek, muele guztia saldu dizkit geratzen du kamionet, eta zatu, bera, media vuelta, bai saia, imelo deskarraiz todo otra vez. Eta kamiona vuelta erdilla, joan zen, deskarratu zun berri, zen voltatu da, esaten du, no, no, no, no, oie, volver a karari, oz, oz, eta ordu nondu zen, ola, mar minutua, kamiona jontatorri, jontatorri, jontatorri, eta guzti etxen dengo mules, laidan, mules, laidan. Eta sozio, nire sozio bat, eh, bateik, okurituz txaion hori. Eta horrela geratu zen. Historia pizkal duzia da, baina hortigan, hortigan dator, bai. Polita, polita da. Berandu gueltatuko gara gaira, lanera, baino zentratu zen pixkat e, eh, zure pertsonan. Izenekin jarraituta, zergatik pitu? Hemen jende gehienak e, eh, izengoitia dute, mote bat, izengoitia. Eta, nioztak, txikila nintzenez, eskolan arruti naiz, arruti pituti, okuritzu zaio norbaiteri, arruti pituti, arruti pituti. Eta pitutik ingeratu zen, gero pitutxi, eta pitu, eta pitu, eta hola, eta azkenean pitu. Eta niri gustatzen zait, ozak, hor hor izena. Gaur egun eh, irunen bizi zara, eh, baina ondarri bine egiten duzu zuk e, nongo eta hartzat duzu zure burua, nongo zara? Pues gazte garaian ondarbian bian beti. Eta laun gehienak irun ondarbikoak ondarbikoak dira. Gero gertatzen dena da, e, umeak eta horrela, karo, irunen bizigarren ez eskolak eta horiek, eskolak eta aktibidade gehienak eta irunen egiten ditugu, ez? Eta hor irunen debora gehiago pasatzen duzu, mio nire lagunak eta pss, nire bizigiroa beti ondarbian irunen bina gehiago. Baina ba, irunta ondarbia ez dira, iaia berdina da. Bat bestian auzoa, eta ez esango zein den auzoa, <laughs> baina bat bestian auzoa da, ozak. Zena guztiko, horrez? Ez, zena guztiko. <laughs> jaio irunen e, jaio zinen ez, alto arretxe inguruan horrez, baserri baten, okara ez banago? Bai, enitzen eh, irun bertan, bueno, irun bertan, zan edut, enaiz kaletarra, e, e, nire guraso baserretara ziren, ez ere mendian, e, kuesta arretxe, deitzen denan, e, Avenida Lizatxo, Avenida Madrid, ez dakit nola ditzen den, bai. E, hor, e, irun eta bentatzen tarti hortan, hor bat zeuden etxe batzuk, lau gostetxe, eta biru baserri. Eta baserri, gaina han jaioan naiz. Pentsatzen dute gaur egun inguru hori nola dagoen ikusita oso ezberdina izango zela, ez? Ezin ez da imaginatu ere. Bai, bai, kristol zabaltia zeuden, irriuak eta ba, jolasteko eta umentzat da primeran izaten zen. Eta ero hori genuen, ez? E, kotxe gutxi jo zeuden eta jo, txerrindakin joten ziren nozin lekutara. Ni goratzen naiz, e, tortxe gien ondartzara igual, pues igual, amar, amabi, amala urtekin, gau ez ere bai, askotan argirik gabe, o linterna batekin, eta nolakotxe gutxi zeuden ezen arrisko askorik. Bueno, arriskoa beti izaten beti izan du da, ez, bino, asko ze eta jode, gurasoak sumatzen zutenean beti azeretzen zire, bino, bai, bai, bai, asko aldatu dira, fabrikak, etxeak, denetik. Rotondak. <laughs> Hori asko. bueno, eta txikitan eh, baserriko lanetan laguntzen zenuen, o baserri hori bizizan? Bai, aliketa gutxina. <laughs> aliketa gutxina, bino, bai e, kojua, bueno, e, kojua nintzen ez, eta aprobetsatzen nuen, jode, mina du, tala nekatzen nahi, bai, zer ditzen nahi, dala. Ino nire gure beti jaramon gutxi egiten ziaten. E, eh, bueno, gero, handik pentsatu du, oza, ikusten duen ez, egiten ziaten jaramonak, minez gehiagi. Eta orduan bai, bai, e, lan egiten nuen, pues, jode. Orain ez dire, pues, orain gauz gehienak makinak egiten dira ez. Mino leno gauz asko eskuz egin berziren. Eta pues, patata saldu, e, zela, eh, baserriko gauzak, e, baratzeko gauzak, e, zelaiak ere bai, ba, genitxun behiak, eta orduan, pues, belarra mozten ziren, eta ontzen ziren gero udan, oza, neguan erabiltzeko, gaur gauz horiek dena makinak egiten, dena milorren ez eskuse egiten ziren. Eta orduan, izaten ziren lan motzak, inogorra. Eta alik eta jende gehiena bazegoen, lehena gotik bukatzen zen. Eta orduan, lan egiten genuen dena, kumiak, sarrak, e, bizilagunak, eta inguruko gehiena. Ondarribiko Pitu Arruti Brokantearekin hitz egiten jarraitzen dugu. Hogeita hamar urte daramatza profesio honetan. Esan duzu, batzutan eskakiatzen zinela kojoa zinelako, bai. errentasun hori txikitatik izan duzu? Bai, eh, bi urtetan. Bai. Bi urtetan izan duen polio, garai hartan asko asko bertatzen zen. Eta bakunatu berzidaten, ino, justo bakunatu baino lehen, e, atakatu zidan. Eta eskerra, zati bakunatu daten asko ze gogorra joko, joko zidan. Eta hoxe, e, e, bi urtetan izan nuen, eta nik normal ez gotzen du, karo, nik nire burua normal ikustu dut, ez dute, karo, e, zu e, auturatuta zaude horrela ibiltza, eta mino jo, asko, zeik unik usin nuen, jo, batzuta mentaja bat zela, <laughs> esaten txun hori, e, jo, ezkezin dut, haizu, eman goia zu motxila, haizu, hau lagunduko <laughs> eta beti erabili dut e, pixkat, a mi favor. Hala ere, zailtasunik edo arazorik ere izango horrek, ez? Ez da izango dena bentaja, pentsatzen dut? Sartuta, sartuta, sartuta bai, zen... Bueno, pues bai, e, gero ere bai, jo, mendira juteko, juten ziren lagunekin, beti pulikia, oza, motelago, Mino iristen ziren, bestiak bi horretan iristen bat ziren, zu biterritan oirutan, eta etxuten zuten, eta ondo, eta jolasteko berdina. Eta bizitza beti normal egin dut. Nio gero, jo, gero konturatu naiz ja, oita mar urtetikan aurrera, bueno, nere nire arrebak eta horiek zatzuten, beti kejatzen nintzela minak eta horrego gauza, bino, nire abaritzen dut oita marrutetik aurrera, pues, eh, atxake asko zegeiago. Eta lan egiteko garaian, e, arazorik sortzen dizu edo ez? Bai, bino, nola esango nintzuk, oitura duzu, eta orduan ez duzu, ez duzu, e, ez nola esan, beti moldatzen zara. Alde, alde batera bestera beti moldatzen zara. Osa, beti egin du denetikan, eta ez dit e, arazo gehiagiman. Zunatzeko mugurik ez dago? Ez dago, ah. Hori da, virus bat, atakatzen duen virus, ez dakit oso ondo. Bere garaian estudiatu nuen, ino, atakatzen du bai, nervioak atakatzen ditu, eta orduan ez dio ematen, e, muskuloi ez dio orden ematen. Eta muskuloak e, eh, eh, zen kilosan, ze, atrofian. Mm -hmm. Atrofiatzen dira eta indarrik gabe dira. Hor, mm moten, moten, eta hori ez du ez du Eh, ez da, eh, ez, da Orduan honena, bo, izan duzuna ez, oitzea eta abantai ateratzea alba. Bai, ez oitu egiten zara beti, <laughs> eza, no, no te otra. Eo zine gertatzea, oza, beti esatu zu, jode, hostia, si pierdo el brazo, ese que ha el brazo, ze gertatu gozaio, eta ez bine, jode, azkenean, nun baitik anatea behar duzu, eta beti aurrera segitu behar duzu, nahi eta nahi ez, eta e, pues, e, dituzu, bine beti ateratzen zara. Bueno, voltatuko gara eh, hor eh, aurtzara hori lehenengo urte horietara. Lasaien ikasitzen nuen ez, bai. txikitan, bai, zer moduz eh, frailekin? Oso ondo, frai oso majuak, bai, bai, bai, bai. Baina jotzen ziguten pixka bat, batzu gehiago, besti gutxigo, <laughs> zigor mordo bat, diru eskatzen ziguten. Ni egi esateko nun gaizki pasa. Eino, ne ondoan zeudenak batzu gaizki pasa zuten, eta gero egi esateko ere Azkeneko, osa zen e, Franco handi bizi zegoen, mino gauza galdatzen hasi ziren, ja hasi ziren batzuk e, ja zibiles jantzitzen, osea ja gabe, osea bai, e, sotan ari gabe eta hori gauza aldatzen hasi ziren. Mino bai, bai, handikan pues hori zigorra, jo, e, fila denak eskua jarri plas plas plas reglakin o e, mailan inguruko gomakin eta Ni genuen gaizki pasa, enun zigorra gehiagik pasa, egia estudiante honan nintzen, eta, bueno, beti ez dakit nola esan, eh, bai, moldatzen nintzen. Eta giro polita zegoen, osea, jendien hartin tarla, handikan lagun asko mantentzen jute asko hosti. Bueno, esan duzu ikasle ona zinela, eta gero unibertsitatean bi karrera asisten dituen ez, lehenengo arkitektura, okerrez banago, bai, eta gero psikologia aldatu, osea, hazea aldaketa ez? Bueno, ez que denbora oso e, Franco hiltzen garai izan du zen eta ordun giroa desberdina zen. Eta ordun izan du zen pues jendia lasaitzeko eh e, no lo una explosión de libertad, leku gehienetan gertatzen da hori. E, diktadura bat o regime bat aldatzen denean, e, jendeak aldaketan editu, eta orduan e, libertad asko ematen diote, beste gauzak egiteko. Drogan aldetik, e, jai aldetik, eh, sexon aldetik, eta orduan eh, beste giroa zen, eta jendia eh, ilusioak, ez da, esan edut, garai politika ziren bizitzeko, bai politika aldetikan eta bai e, e, sozial aldetikan, ez? Eta jo, arkitektura oso gorra zen, eta arkitektura egiteko lan egin bat, lana, eta, karo, gurasoa batzen zidut, batzen zidaten, eta nik esaten, jo, nik ezin du pasa, amar, amabi urte, karrera batekin. Eta orduan hartu nuen psikologiare gustatzen txaidan, eta hartu nuen hori. erreza zelako, eta zan, bueno, jake eh, hemen nagoen, pues, titulo bat ateakoet eta gero, joe, pues, dios probera, ez? ¿eh? <laughs> Beachy, beachy, Big Yellow Pocahontas. We're the night walled hunters and we don't bow down on nobody's ground. I love to hear them call my Indian ring. The wild squad Tula. Watch out Tula. Rock and nation. Wild, wild creation and we don't bow down on nobody's ground. I love the heat and call my Indian rain. The golden eagle, swab magnolia. Little red, white, and blue. Pretty monogram hunters, and we know by dime. On nobody's ground. I love the heat and call my Indian rain. Now here come the spy ball. Pocahontas. Big Chief Rudy of the Night Wall Hunters. Big Chief Mark Woodrow of the Golden Eagle. Big Chief Jake of the White Eagle. Big Chief Bowden Dallas of the White the Yellow Jackets. G-Town cast bears and Mohawk hunters. She Larry Banner, the Golden Star Hunter. Young gang, she's the victor of the Fight, yeah, yeah. G-Donna Harris, Guardians of the Flame. Now I know y'all remember Big Chief Jolly of the Wild Chapatula be cheap down brown under red, white, and blue. Cheap and happy peanut or the golden blade. Bitchy little of the Creole. hate him cold. Love to him cold. Love to him cold. Love to him cold. Giacomofino, Hana, Hana, Giacomofino, Hana, Hana, Giacomofino, Hana, Hana. Gotta get out the way. Giacomofino, Hana, Hana, see it in the end day. Giacomofino, Hana, Hana, Giacomofino, Hana, Hana, Giacomofino, Hana, Hana. Giacomofino, Hana, Hana, Giacomofino, Hana, Hana. Giacomo Fino Hanna Hanno Giacomo Fino Hanna Hanno Giacomo Fino Hanna Hanno Giacomo Fino Hanna Hanno Giacomo Fino Ondarribiko pitu arruti brokantearekin hitz egiten jarraitzen dugu. Bartzelonan izan ziren ikasten, nola gogoratzen dituzu eh, ikasle urte haiek Bartzelonan? Oso, oso, esate, izut, jode, Franco hil, hil, hilberria zegoen, eta jo, kristo movida gaina, pues, e, eh, mobida politikoan nintzen, e, baziren talde de orduan, kriston talde pila zegoen, de izquierda, además izquierda, de izquierda, de izquierda, de izquierda, de izquierda, de izquierda, de izquierda, pues, bolo mili, bueno, denetik zeuden, ez? Eta, hola, pues, eh, estudiante taldetan, eta sartuta nintzen, eta, asko zu alde politika, beste rollo sozialak esaten zuen bezala, konsertua, jode, hasi ziren etortzen Amerikarrak, e, Lou Reed, e, David Bowie, orduan Katalunia zen oso, no, zen oso europeo ba. Eh. Espainia zen oso en blanco y negro, esaten den bezala, ino, e, Barcelona pizka diferentia zen. Eta oso ondo pasan ikunan, jode, urte, primera pasan ikun. Baina gero irunen ere, bizi izan zenituen urte haiek ez, eta bereziki irunen, ba, eh, mankorrak izan ziren urte haiek. Bai, irunen, joe, e, eh, e, eh, eh, final de los 70, principios de los 80 oso gorra izan duziren. Izan duziren, joe, pues, e, bo, Estatuen e, represioa oso fuertea zen, oso oso fuertea. Gero eta oso fuerte zebilen, e, joe, hiltzen zituen militar mordo bat, e, azte, e, eta e, denbora oso gorra izan duzen, e, represio oso gorra, zen goratzen naiz, ateatzen ginen kalea, eta irugunetik behin kontrola bat izaten genuen. Eta kontrola izaten zen, kotxetik jetxi, lurrera, etxan, ordu erdi bat, ordu laurden bat, e, batxutan ostiko batzuk, e, bat zeuden berdin zen, putxoen gainean, gehiena estudiantei eta gazte jendeari, bueno. Eta bueno, gu gutxiena, eh? Ego, e, ja, detenituak eta hoiek hoe pasatu oso gaizki. Eta orduan e, gauzak oso nola esaten da oso eh no había término medio. O alde batean, no bestia. Eta gogorra izan eta Ta geo, geo jendia, pues, batzuk aspertu ziren eta aspertu zirenean, pues droga mundua sortu ziren. Droga oso horresa zen orduan, e, estatuak e, zabaltzen zuen, o zabaltzen zuen, usten zuen zabaltzea eta jendia eh kolgatu itetzen e, badia. Gauzak astu egiten zituen eta ez zuten ikusten e, geroko gero etorko, etorko ziren problemak eta jende asko ditzen, jende asko ditzen. Psikologian lizentziatu zein arren, ez duzu inoiz e, horretan jardun, zakit pena hori gelditu du alzaizun, edo? Ez, psikologia eskenean donostian bukatu nuen. Ah. Zen, e, ja iruarren mailan, esan nuen, joa ezi, jo no voy a ser psikologo, nire ez itzen gehi gustatzen. A ber, natura bai, eta gaiak ere bai, ez? Ino, jo, esaten hola, letxe, ni, nitzen ikusten e, ejerciendo de psikologo, ez? Salvando las distancias ikusten noen, hombre, más técnicamente o más científicamente, miño, apaisen lan egiten zutela, ez? Apaisen ordez. Eta, esaten noen, ba, geinez ere irakasle bezala. Eta esaten noen, koño, irakasle bezala nahi badet, unibertsian sartu berkoet, pasillotan, ez? Eta esaten noen, koño, mino, basona polita, miño, men beti bizitzeko ez. Eta pentsatu nuen pizkara esan okezu, errata de ciudad o errata de pueblo. Eta pentsatu nuen, ba, herri txikila nobeto. Nire herria nobeto. Irunta ondarbia nobeto. Eta hori esan, koño, oh, jarri zuten donostian e, zorroagan, e, la facultad de psikologia, eta esan, koño, posan bukatuko et. Eta donostia torren nintzen. Eta azkeneko bi urtea donostian nintzun. Esan duzia, la primera promoción de zorroaga. Eta hor atera nuen. Mino, jabanekien psikologia nula egingo. Eta gero, honea atorri eh, ondorez, joder, ni, ni psikologia, ni ni enseñanza, osea, e, eh, beste gozen bat bilatukoet. Garai hartan ere bazeuden beste aukera, joet, e, jende asko hasi zen telebistan sartzen, euskerak e, eh, jende asko kezekien, eta orduan errezagoa zen lan aukitza. Eta zen, bai, bai, telebistan, o, hola. Nio ega bai azken ez dakit, hazin nintzen horrelako trastekin, eta... Bizitzako momentu baten, erabakitzen duzu brokantaren munduan sartzea, ezakit nola ematen duzun paus hori, nola sartu zinen mundu honetan? Hori kasualidea izan duzen. Nire lagun batekin, sozio izan duzena pintxoz, pentsatu genuen, ja, e, bukatzen ari nintzen, oit, eta zen, eta bukatzen ari nintzen, eta berak e, deretxo egiten zuen, eta azkenek urtade zuen egin. Aspertu zen eta utzi zuen. Eta esan genuen, joe pues jo tengo un lokal, aleia ba genula lokal bat irunen, ni ba neukan lokal bat, gura baina, bueno, ba neukan lokala, eta pentsatu genuen jartzea, lehenengo, ordu hasi zen bideoak eta horiek, eta esan genuen, joe eh, una sala de proyección de bideos. Vale, e, eh, komun zinen pekeñito, minezi guten bai minik eman, ezintzen egin. Eta esan genuen, bueno, pues, como sala de juegos, y un juego más, el video. <laughs> Eta es, jarri gendu sala de juegos, minio bidea ez utzi. Eta sala de juegos egin, ondu ginen, e, gutxi, ondu ginen, eh, e, eskezun dirurik ematen. Eta ondu ginen iruila, bete. Nio, karo, ya kriston zorra genitxu, ba, el, el kredito al 18%, pfff, kriston zorra, eta esan genuen, jo, esan genuen, jo, da, zorra jo, gutxinez eta esan genuen, jo, ba, ba, ba genek igun, eh, ba, jendia horla, e, eh, zaborretan bilatzen zuna, eta zebat aurkitzen zuena, eta hala, eta jo, pues, oie, izi rekorremos las basuras, eta horrela, eta ziginen eh, papera jartzen kotxetan, e, de, baziamos desbanes, baziamos sótanos, eta ez eta juten ginen, eta gara, gehiena zaborra zen, <laughs> zaborretara botzeko, bine, bueno, bete aurkitzen zen zerbait, pues, Joder, verdad que pues una mesita o comodita txiki bat o armario chiqui bat o vitrina bat o jarra jarra bat o plater batzu eta horrela ginen eta zorrak pagatzeko, zorrak pagatzeko. Claro, gastia ginen eta nahi una <laughs> diru hartu, zorra patu <laughs> eta geratzen zena gastatu, ez? Inon ere sozione pintxo esan esencia, no. Lo que tenemos que hacer es el dinero que tengamos lo invertimos a comprar cosas. Eta nik en un esautzen mundu hau, en un gaina, joder, enekien egurrak e, nabaritzen, ez? Enekien zertzen gerezia, zertzen intxaurra, zertzen pinua, eta eta estiloak ere berdin. Eh. Eta hasi ginen, nola, hasi ginen nafarraldera juten, gauzarrak erosteko. Nola konponduta ezin zen, eh, konpon, oza, gauza kondo bat zeuden, garestiak ziren, eta saltzeko zailago. Eta orduan esan genuen, bueno, alduguna eginda, ondatuta dauden gauzak erosi, konpondu, eta orduan margen handiagoa dugu. Eta horrela ziren. Furgoneta genio, kotxe egin, Baka bat jarri genion gainean, eta hori itxe ginen. Eh, egitu bezala, bora, ezke egitu ginen. <laughs> Nola patiare kotxean gainean lotu, komodatik batzu, eta, eta ekarri, eta konpondu, garbitu, eta saltzen hasi ginen. Ondarbi, irunen ondu ginen urte pare bat. Eta gero esan genuen, koño, hobeda segurazki ondarbian jartzea zen ondarbian izaten dira, e, Madrid lehenuk beraneantek esate dutenak, uda osoa pasten dutenak eh, hemen ondarbilan, eta haiek erosiko digute. Eta ondarbila torri lokala bat alkilatu genu, bere garaian por 50.000 pesetas, 300 euros, pues, dira desente zen, eh, joño, bai, bai. Eta izango dira ja, Laiztero hori tamar Lokal zen, ez? Ez zuzera aldatu. Eh, zen, bai, lokal hori zen, eta gero lokal hau aldamenen dagona, denda dena orain, erotzi genuen laroita mabian hau erosio nuzatik ja, karo, altzariak leku asko behar dute, eta zeitu betetzen zen. Eta lokal hau salgai zegoen, eta esan genuen, jode, pues erosten bagu, eta erosio genuen, laro eta pizkana, pizkana pagatu genuen. Orduan, gara horretan ari hasieran ezakit denda gaiago zegoen antiguadekin, e, eh, altzariekin, bai, orain... Baina, zeuden antiguades tipikaz, sea, betiko antiguade, antiguades ja de alto kopetin. Mino gure modukoak ez, tipo brokante, no, tipo antiguades de medio pelo, e, de medio pelo da, pues bai rustikoak, ez eh, mm. igual izango dituzte 200 urte o 150 urte, ino dira baserrikoak, herrikoak, ez dute e, eh, antiguede honak izatute bere zelua, el sello elebanista, e, o está hecho por e, el mueblero del rey, o el mueblero de, yo que sé, el diseñador tal, eta hauek dira asko ze normalagoak. Eta horrelako negozio, frentzian asko minio menez. Eta hori, lehenengo hasi ginen e, Espainia, o Nafarra aldian, Nafarra, Aragon ere juten ginen, e, Soriara ere bai, Larrio Jaldean ere bai, ino jode, gauza ziren neiko, neiko ondatuak eta neiko arestia. Ahapetik eman aldia, jesuna baten ezagutza. Aztelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. terditan. Ahapetik petik menaldi Euskal Irratietan